në derset që kemi folur hallin e shejtanit shejtani ka rrugë tjera në cilët futet edhe i shfridzon dobësi tek njerëzit kur i gjen kur i gjen ato dobësi tek njeriu edhe i shfridzon ata për m'i qitë njerëzit prej rrugës drejt e një prej atyre është edhe injoranca el xhehl domethënë padituria dhe kjo është ndoshta burimi në cilin burojnë ato degët e tjera të cilët i merr shejtani edhe i shfrytëzon për m'i qitë njerëzit prej rrugës drejt. Ashtu që njeriu me injorancë, me xhehl, nuk e di çka është e mirë dhe çka është e keqe. Nuk e di çka është sunnet dhe çka është bidat. Kështu që ndonjëherë bën punë të këqija duke më mësuar menduar që janë të mira. Kështu e bën shejtani deri në ditë për shkak se edhe nuk din me jua ban që ato më mos me mujt me dallu të mirën dhe të keqen, edhe i shtin në punë me vepru punë të cilat nuk janë të mira, ndërsa ato mendojnë se janë të mira. Edhe kështu që gjatë xhehlit pasi që ai është injorant, gjithmonë shkon të rrejë shejtani dhe të fut në punë të cilat nuk janë dashura tek Allahu subhanehu wa ta'ala, deri sa dikur e ban prej atyve Si qysh mundesh me u ul ti para dikujt me mësu kur ti tash je rritë, u thon, ti je bë në moshë, u thon, je moshua. Nuk është mirë për ty me mësu, në këtë anën tjetër, pasi edhe kur don dikush me mësu, shejtani pastaj e gjen një rrugë tjetër, i thotë se ti nuk është koha tash ti me mësu për shkak se ti je bë i vjetër. Ose e kujton se ti Është turp për ty nëse hin në mesin e mexhlisit, apo don të mësosh për shkak se ti je vjetrua. Ti u ka dashur me shfrytëzu kohën më herët, edhe kështu pastaj ai e lën diturinë. Mirë po, vde, me vdekë njeriu i vjetër duke kërkuar diturinë, është më mirë se me vdekë i vjetër edhe injorant. Na, më mirë është me vdekë i vjetër tu kërku diturinë se sa me vdekë i vjetër e injorant. Për ato Dëgjushëm, dëgjo. E nëse nuk je edhe prej asaj, bënu prej atyre të cilët e dojnë diturin, e mos u ban i pesti e shkatërrohesh. Do të thotë, nëse nuk je edhe prej atyre që dojnë diturin, faktikisht vetë e ke shkatërruar veten. Pastaj gjen rrugë tjetër shejtani, i thotë po ti sikur ta mësosh diturinë, edhe s'vepron me këtë, Tulu sukuti inema shifaul ama, mirëpo shërimi i kësaj verbërie, kësaj qorrazie është që ti me pyet një ditë ata çka dinë. Dhe kjo është, domethënë prej pikës parë, edhe prej këtu fillojnë edhe pika të tjera të cilat shejtani shfrytëzon për me qit njeriun prej rrugës drejt. Pastaj vjen radha edhe shfrytëzon shejtani edhe hidhrimin e njeriut. le ta thotë fjalën e mirë ose le të shun në këtë rast është më e mirë për atë sidomos kur asht i zanun me diçka si me dikënd çka s'kupton ai për atë ka thonë poeti idha nataka sefihu fe la tujibuhu nëse të flet dikush mendjelehti kupton edhe t'hidhron mos ju përgjigj atij fe hajru min ixhabetihi sukutu se më mirë se me ju përgjigj atij është ti me shujtën ti është më e mirë e katërta është shtrihet apo tulet apo shtrihet senedi zinxhiri i transmetimit të Ahmedit është i mirë. E pesa është le t'mendon vehtën e vet se çfarë pamje ka marrë ai para njerëzve në atë moment, ha? Ju skuq ju skuq fytyra, këta e ka humbën vetdijen, ashtu fol fjalë të cilat papëlqyshme, kështu që kur të mendon këta, a thon i kalon pak hidhrimi, ndërsa transmetimet që flasin se duhet me marrë abdes, nuk ka diçka të saktë rreth asajna. Hidhrimi duhet me ditë se është dy llojsh, nuk është këtë hidhrimi një hidhrim i cili është nuk është i pëlqyer tek Allahu subhanahu wa taala edhe është ajo të cilën për të cilën na po flasim ndërsa hidhrim me të cilën Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur bile është mirë ajo me ndodhet tek muslimanët edhe ajo është prej cilësive të besimit ajo është hidhrimi për hir të Allahut subhanahu wa taala ngase kjo ka qenë cilësi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e ka pa ndonjë të keqe ka qenë i hidhrum edhe ka nxjerrë derisa e kanë nuk e ka nxjerrë të keqe ato nuk është qetësuar E s'ka dyshim se njerëzit sikur ta kishin ditë dunjan pak më ndryshe kishin vepruar. Bile disa e kanë marrë edhe e bojnë ibadet ata. Ngase e shohin krejt ata, ajo ekziston për ata edhe kurrgjë tjetër pas asajna. E kështu që e kanë bërë ibadet, e disa i kanë dhënë rëndësi aq madhe, për ata hidhrohen, për ata në ë për ata e dojnë dikan, për ata e bojnë luftën, për ata i bojnë gjitha, çka nuk duhet me bë, për me arrit në ahiret, a, takvallëkun, devotshmërinë, ibadetin, punët e mira, prap do ti mesin anash, edhe s'un do ti merr për në ahiret, prap i kan mbet, se s'ka mujt me përfitu ngase, ai ka shique me mbledh ketë atë çka e ka pa, kshtu që e ka lan anësh çështjen e ibadetit, edhe del para Allahut subhanu wa taala, të tri gjanat i ka humb, edhe atë çka e ka mbledhun s'un e ka shfrytëzue, as atë çka ka shpresue s'un e ka mbledhun, edhe këta në çështjen e ibadetit, punën e mirë s'un e ka mrri, ka dal para Allahut subhanu wa taala pa atë. pasi që kemi marrë mas dunjas edhe kemi lanë këto punë të cilat Allahu na ka obligu neve me i kry. E kur vazhdon njeriu mas dunjas, i vjen një cilësi tjetër, kujdesi, shpresa e tijna, mendon se do të jeton shumë, edhe kështu që punët e mira gjithmonë i len, Për ma vonë, Kur ki me fal namazin thot mas katërdhjetë vjetëve, kur ki me bo këtë thot mas katërdhjetë vjetëve, kur ki me bo këtë mas pesëdhjetë vjetëve, kur e ban këtë mas gjashtëdhjetë vjetëve, e le haxhin kur t'i ban gjashtëdhjetë vjet, a ka mundësi me kry tashti, e le ata e këte e len, për shkak se ai shpreson se do të jeton shumë, ngase dashuria ndaj dunjas kështu e ka ba atë. O bir i Ademit, Lau ra'ejte jesire ma bekije min exhelik, Sikur ta kishe pa se çka ka mejt prej jetës tane, Le zehidte fi tawili ma terxu min emelik, E kishe lanë atë të cilën je tu shpresu shumë ti me e mrri. Domethënë të ka mejt pak, ti si e të pa, të ka mejt shumë pak prej jetës tane, atë je tu shpresu shumë. E sikur ta kishe ditë sa të ka mejt prej jetës tane, e kishe lanë qata çka je tu shpresu shumë ti me e mrri. Pasi unë nuk po e lexoj Kur'anin, as ai o Zot mos ta lexon asnjëherë. Jo, mirëpo urreje pse ai po e lexon, urreje vehten tane dhe ta urrejsh që të bësh edhe ti si Kur'ani. Në këtë mënyrë lejohet. Pastaj prej cilësive të cilat i shfrytëzon shejtani me qit njeriun prej rrugës drejtë, është el-kibri, nëse një person ka kibër, ë, mendjemadhësia. E kjo është ka ndodhur për shembull n'shoqërinë tonë, shoqërinë e muslimanëve, te kryetarët, a halli i atyne për shembull çka nuk është tjetër përveç kibrit, dil në xhami edhe asnjëherë s'e gjen ti n'saf me musliman. Asnjëherë s'i bën sexhde Allahut subhanahu wa taala me njerëzit për shkak se ai s'do me nejt me të varfërin, ai s'do me nejt me ata njerëzit të cilët nuk janë shkallës të atij, mirëpo ai e sheh veten se të jetë në kafe, kupton, ta kalon kohën me alkool. Ai e sheh veten të madh t'i bën sexhde Allahut subhanahu wa taala ul veten para Allahut subhanahu wa taala e nuk e sheh veten e vet se prej çka ai është krijua nuk ju kishte arrit këtyne, a kupton, pasuria, ngase e kishin mbajt ato të cilët e kanë pas më herët, ku është bre Karuni, a, të cilit shtatë veta është dasht me jet, shtatë vet, shtatë njerëz m'i mbajt vetëm çelsat e magazinave që i ka pasën, Allahu subhanu wa taala e ka fundos në tokë edhe pasurinë e atina, edhe kështu Allahu subhanu wa vepron me krejt ato të cilët veprojnë, edhe ju vjen dita ku dalin para Allahut subhanu wa taala, pastaj pyeten e s'kanë çka të përgjigjen. Ndërsa harron se nuk është kupton logjikshme, nuk është krahasim dikush ta shef se nderi apo respekti apo ngritja e njeriut është në fuqi, sa është i fortë, aq a kupton do të m'u kon i ngritur n'shoqëri. Kjo nuk është, a kupton në mizanin, nuk është në peshën e Islamit. Kështu Islami nuk i mat njerëzit. Për shkak se t'ishin matë kështu a kupton qysh thotë autori, ish dasht me bo ndonji magar a kupton direktor. Është e para se ai nuk e pranon hakin, kur t'iu thuhet atij e vërteta ai nuk e pranon, thua kështu ka thënë Allahu subhanahu wa kështu ka thënë pejgamberi sa selam, ai ia kthen shpinën, kjo është prej shenjave të cilat tregojnë se ai është mendjemadh, kjo kjo nuk ka qenë, e kjo ndodh ndoshta tek dijetarët e sodit apo te hoxhallarët e sodit, ndërsa nuk ka qenë te dijetarët e hershëm, ngase ata gjithmonë iu kanë kthy të vërtetës. Mastata ahad an yaqtariba minni, s'kish mujt dikush m'u afru ngat mua. S'kish mujt dikush m'u afru ngat mua, qaq gjynahe kam, kupton? E ka pa veten se s'ka nevojë, nuk është se e ka pa veten e ka zbrit në këtë shkallë që mos ta lëvdojë njerëzit. Ta sheh veten gjithmonë poshtë, ilaç për me largu veten që mos ta do, mos ta pëlqen veten, ka qenë kjo që e ka zbrit njeri veten poshtë. edhe e sulmon, thot pse po flet keq për mua. Kjo është halli i parë, ama i dyti është i cili e mshef. Nuk nëse flet dikush keq për ata, e ndal veten, e urrejn ata po e merr mshehtas në zemër, e nuk i thot atij pse po thua kështu. Edhe kështu të njëjtën kohë edhe kur e lëvdon dikush e mshef veten, i po i pëlqen kjo që po i flet mirë për ata. E treta është Thotë Allahu subhanahu wa taala kur i shpërblen njerëzit për punët e tyra, idhhabu ila alladhina kuntum tarauna fi dunya, shkoni tek ato persona të cilët i veprojshin punën për hir të atyve. Kur t'i shpërblen Allahu njerëzit çka kanë vepruar, ato të cilët kanë vepruar punë për njerëzit, domethënë me si fasi të shkoni të Allahu i thotë shkoni te ato edhe merrni shpërblimin prej atyve, mos kërkoni prej mua, prej mua. Shkoni edhe shiqoni mos po gjeni tek ato.